для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша аслупянела. Перш за ўсё сэрца пякла страшная думка, якая ніколі раней не з'яўлялася, што і яе Петя можа быць у палоне, у адным з гэтых жудасных лагераў, пра якія яна чула. У кашмарных снах, у пакутлівых уяўленнях яна часам бачыла Петю раненым, сцякаючым крывёю на абмерзлых скалах у снягах далёкай поўначы але ні разу не бачыла яго ў палоне. Петця, ласкавы, любы, жыццярадасны і фашысцкі палон гэта не пагаджалася ў яе свядомасці. Не, не, не, не, лепш смерць, чым гэта крычала яе сэрца. Яна не чула далейшых пераконванняў Даніка, які даводзіў: "Ты павінна зразумець, якога чалавека мы ратуем. У нас э, яму з усіх бакоў добра. Ты медык, можаш палячыць яго раны, чалавек хутчэй стане на ногі, чым дзе ў э, іншым месцы". Адагнаўшы нарэшце думкі аб пецевым палоне, Саша ўявіла, як чужы незнаёмы чалавек прыйдзе ў іх хату, яна мусіць называць яго мужам. Пецем. Магчыма, прыйдзецца на людзях абняць, пацалаваць, каб не выдаць яго сябе. І ў гэты момант думаць пра Петю. Дзе ён? Што з ім? Чужы чалавек Ленку будзе называць сваёй дачкой. Не. Не-не-не, гэта немагчыма. Яна можа выканаць любое заданне пайсці на смерць, але толькі не гэта. Данік, я не магу прашаптала яна. Ты зразумей. Я не ведаю, што з Петем, а ў гэты час чужы чалавек будзе жыць пад яго імем. Я не здолею так прыкідвацца. Заварушылася, заплакала Ленка. Спі, моя маленькая зорачка, моя ясная, загушкала Саша малую, прымаўляючы павязковаму пяшчотна і многаслоўна. Спі, моя ягодка, нікого не бойся, ты з мамай, нікому я не дам цябе пакрыўдзіць сінічку маю ненаглядную. Значыцца, не можаш. Тузану яе за локаць Данік, перапыняючы размову з дачкой. Данік, ты не падумаў, як цяжка будзе ўсім нам. Мне пашкадуй мяне, Данік, я жывы чалавек, маліла яна. Данік. Ён выпусціў яе локаць. Я думаў, мы ўсе думалі, а вось ты на словах гераіня. А калі справу трэба рабіць, то перш за ўсё пра сябе думаеш, лішні раз пахвалявацца баішся. А яшчэ пішчала, чаму маўчым, чаму нічога не робім, дайце заданне, вось табе заданне. Ён кідаў з кутка гэтыя бязлітасныя слова як каменні. «Данік, ты зразумей мяне правільна, я не баюся, Данік!» Але словы яе яшчэ больш узлавалі напорыстага хлопца. Ён сам прапанаваў такі варыянт прытуліць камісара ў сваёй хаце, цвёрда ўпэўнены, што Саша не толькі не адхіліць яго плана наадварот, узрадуецца такому надзвычайнаму заданню. І раптам Саша адмаўляецца. Як жа ён цяпер гляне хлопцам у вочы, што скажа, каб апраўдаць сябе і Сашу, што падпольшчыкі і партызаны падумаюць пра іх. Яму стала балюча, сорамна і крыўдна за сястру, за яе баязлівасць. Ён не прызнаваў ніякіх іншых прычын, акрамя адной. Баіцца. І каб яна проста сказала пра гэта, ён мог бы зразумець і дараваць, бо Саша не адна ў яе дзіця, сам ён уцягваючы яе ў падпольную барацьбу, ніколі не забываўся на гэта. Але калі яна, як ён лічыў, пачынае выкручвацца, хітраваць, спасылацца на высокія пачуцці, прыцягваць да зусім рэальнай справы невядомага яму даніку, а таму нерэальнага свайго Петю, гэта яго пачуцця. aburri-la. Данік, Данік, што Данік? Данік, які быў такі і астанецца. А вось ты, як ты пасля глянеш на сябе, а? Чалавек жыцця свайго не шкадаваў, мы баімся прытулак яму даць. Няхай ранены замярзае ў лесе, а? Калі твой Петя сапраўды чырвонармеец, я думаю, не пахваліць ён цябе за гэта, калі даведаецца. Сам таго не падазрыючы, а? Данік сказаў такія словы, якія ў момант змянілі кірунак імклівых сашаных думак. Сапраўды. Што сказаў бы Петя, каб яна параілася з ім? Яна не ўпершыню правярала гэтак свае ўчынкі. Няўжо ён кіне ёй дакор, што яна дала прытулак раненаму партызану? Не, ніколі безумоўна. Само ёй будзе вельмі цяжка, але каму цяпер лёгка? Хіба мае яна права засцерагаць сябе ад цяжкасці перажыванню, хіба яна не баец, як усе, не падпольшчыца партызанка. Як жа яна адмаўляецца ад такога ганаровага задання, Ёй жа давяраюць жыццё партызанскага камісара. Данік скрыгатнуў з роспачы зубамі і сутулены падобны на старога пасунуўся да дзвярэй. Данік спыніла яго Саша. Чакай. Чакай. Я згодна. Ён зноў апынуўся каля яе, забыўшыся на сваю злосць, крыўду і схапіў рукамі за плечы, не выбаючыся, што яна зноў перадумае і адмовіцца. Згодна? Ты не падумай, што я таму, што баюся, але... А як поля? А што поля? Поля нічога не ведае і не павінна ведаць. Яна ж таксама ніколі ў вочы не бачыла твайго Пеці. Фотакартачка ў цябе адна, малюсенькая. Мы яе заменім. Саша ўздыхнула і ціха незласліва сказала: Дурань ты малы, Данік. Хіба гэта ад яе можна схаваць? У адной хаце жыць будзем. Яна ў першы ж дзень убачыць, што мы ніякія не ні жонка і не муж. Паспрабуй тады тлумачыць. Юнак разгубіўся. Вось ліха пра ўсё ён падумаў, усё ўлічыў, нават на фотакартку не забыўся. Вось пра гэта і ў галаву не цюкнула. А што ж ты прапануеш? Ужо нясмела, няўпэўнена спытаў Данік, ініцыятыва ў вырашэнні гэтай нялёгкай задачы цалкам перайшла да Сашы. Трэба сказаць Полі. Што ты? Спалохаецца, загалосіць, праваліць усю справу. Магчыма, спалохаецца, паплача. Але зразумее, Данік, яна ж наша сястра, усё адно без яе дапамогі нам не абысціся. Позна ўвечары яны пачалі размову з полей. На прыпечку дагарэла лучына, і старэйшая сястра загадала спаць, дзеці, заўтра даніку рана ў лес, а ты, Саша, пойдзеш да тёткі Марыны, паможаш кросны паставіць. Яна прасіла, да і сама павучыся ніты закідаць. Сашу кальнула ў сэрца, зноў ісці за наймічку. Не было больш цяжкай пакуты, як ісці на заробак у чужую хату, працаваць пад наглядам людзей, у якіх тая перавага, што яны маюць чым заплаціць за працу. Яна ведала, што не ўсе гэтыя людзі кулакі ў душы, пераважная большасць з іх зусім не радуецца такому становішчу. Аднак усё адно яе глыбока абражала плата натурай і асабліва словы спачування, якія часта прыходзіцца выслухоўваць. Цяжка бывае зразумець, хто з іх кажа шчыра, хто зларадна. Так табе і трэба інтэлігентачка, доктарка. Даволі часта Саша працавала не за хлеб і не за соль. Соль была даражэй за ўсё, а за 200 грамаў газы ці за карабок запалак. Ёй так цяжка было ўставаць па некалькі разоў на начы да дзіцяці, без святла, без святла. Не будзе жа раздзьмухваць вугалькі і паліць лучыну. Каліленка мокрыць яшчэ горш нездаровая крычыць на ўсю хату. Здабытую газу ашчаджалі надзвычай. Таму поле вельмі здзівілася, калі даніку адказ на яе загад спаць запаліў газнічку. Ты навошта гэта паліш без патрэбы? накінулася яна на брата. Ён маўчкі занёс газнічку запаведны закутак, куды яшчэ раней схавалася Саша і паклікаў старэйшую сястру: ідзі сюды, поля. Калі яна прыйшла, паказаў но слончык: Садзіся, пагаварыць трэба. Здзіўленая і крыху спалоханае поле паслухмяна села. Давай, кіўнуў данік Сашы. Яны так дамовіліся, што гаварыць будзе яна. Яе поле спакайней выслухае, а на яго можа адразу накінуцца. Саша села побач, плячо ў плячо, паклала руку на калена сястры. Слухай, Поля, што мы табе скажам? Не палохайся і не злуйся. Ты ў нас была за маці, Ты нас выгадавала, і мы цябе любім як маці, але тут справа такая. Зразумей нас. Мы з данікам камсамольцы, і мы не маглі інакш. Яна панізіла голас да шэпту. Мы звязаны з партызанамі. І ты, Здзівілася поле, але не закрычала, не заплакала, толькі сумна паківала галавой. Што вы сабе думаеце, а? Ну няхай гэты сарві галава, а ў цябе ж малое дзіця. Такія спакойныя поліны словы падбадзёрылі Сашу і Даніка, бо чакалі яны горшага. Поля знов таємніче зашептала Саша. Партизанське командування дало нам задання притуліть у сябе. У нас у хаті раненого комісара. Яму зробять документи на Петю, быццам його з лагера отпустили. Тлумачыць далей у яе не хапіла сілы. Яна змоўкла, і ў напружанай цішыні, у якой было чуваць, як лёгка патрэсквае кнот газнічкі, яны чакалі, што адкажа старэйшая сястра. Поля маўчала. Данік сачыў за яе вялікім ценем на белай сцяне грубкі. Там адбілася ўсё — Як яна ўздрыгнула, як адхіснулася ад Сашы, потым прытулілася зноў, як пачала павольна і панура нахіляцца яе галава. Нарэшце поля цяжка уздыхнула, і яны зразумелі, што яна іх саўдзельніца і верны таварыш па барацьбе. Саша, адчуваючы, што вось-вось не стрымаецца і заплача, прытулілася тварам да яе пляча. Данік па-мужчынску проста пахваліў: Малайчына ты ў нас, Поля. Thank you. Прыехаў адвячоркам. Фурман у аблезлым кажушку спыніў худога каня каля крайняга калодзежа недалёка ад школы, дзе размяшчаліся паліцэйскія. Ён памог вылезці з саней чалавеку ў шынялі, у летній фуражцы, з абмоткай на шыі замест шаліка, падаў яму мыліцу і амаль пусты рэчавы мяшок. Інвалід сунув йому нейкі грошы, і фурман павярнуў коня назад. Чалавек астаўся стаяць пасярод вуліцы, абапіраючыся на мыліцу. Левая нага яго была абута ў стаптаны кірзавы бот, на правай тоўста накручаны брудныя анучы. Убачыўшы каля калодзежа старую, што з жаночай цікаўнасцю намагалася пазнаць салдата, ён пакульгаў да яе. «Скажыце, а дзе хата Фёдора Траянова?» – спытаў ён. «А, э, вунь, пятая адгэтуль, вунь, дзе вялікая таполя?» «А Саша? Саша іх тут, дома?» Саша, а божачка ты мой! Адразу здагадалася і загаласіла жанчына: « Даражэнькі ты мой, Ай тут яна дома твая сашачка, А Яй з дочачкай роднаёй гаротны ты мой. Ён ажно пахіснуўся, Расказвала пасля жанчына, яна хацела падтрымаць правесці ён падзякаваў і не пайшоў, не пакульгава, трушком пабег хоць і на адной назе. Праз пяць мінут у вёскі ведала, што прыйшоў без нагі муж Сашы Траянавай. Анік назіраў звышак сваёй хаты праз шчыліну ў страсе. Калі чалавек стаў набліжацца, ён саскочыў адтуль і паведаміў сёстрам: «Прыехаў, ідзе. Сашу, якая лічыла, што падрыхтавала сябе належным чынам да сустрэчы з гэтым чалавекам, ахапіў нейкі незразумелы страх. Яна замітусілася па хаце, не ведаючы, што рабіць, куды дзець сябе схапіла ленку, але чула, што, руки трасуцца і перадала малую полі, якая сядзела за калаўротам. Паспрабавала наводзіць парадак, перастаўляць рэчы, папраўляць падушкі. Поля сказала: « Не трэба, Саша. Ай, А што трэба? Што трэба ёй рабіць? У скронях балюча стукала кроў, ажно зялёныя кругі паплылі перад вачамі. Як яна скажа яму, чужому, незнаёмаму, «Ты, Петя, як сустрэня яго!» Калі рыпнулі вароты, яна застыла пасярод хаты, як каменная, баючыся паварухнуцца, баючыся хоць на міг адвесці вочы ад дзвярэй. Фантастычна неверагодная думка бліснула ў яе гарачай галаве. «Можа, Данік такім чынам падрыхтоўвае яе сустрэчу з пецем. Вось адчыняцца зараз дзверы і зойдзе ён. Не-не-не-не, гэтага не можа быць, не павінна быць. Яна не жадае, каб ён быў у палоне, каб ён вярнуўся цяпер, калі ідзе бой за Маскву, за жыццё. Розумам яна не жадала яго звароту, а сэрца, дурное бабскае сэрца, замерла ў чаканні. Дзверы адчыніліся і Саша ўскрыкнула, спалохаўшы полю і даніка. На парозе стаяў Уладзімир Іванович Кирилл. Лялькевіч. Саша адразу пазнала яго. накінуў хуткім позіркам прысотных, добра, што ў хаце не было нікога чужога. Зачыніў дзверы і пакульгаў да Сашы, якая стаяла нерухома, шаломленая, разгубленая. Як прыняць чалавека, які некалі дамагаўся яе кахання. Поля насцярожа наступіла насустрач яму, як бы жадаючы загарадзіць малодшую сястру і ён спыніўся перад імі, не вітаючыся, аднак не зводзячы яснага і смелага позірку Сашы ціха сказаў: « Паверце, Александра Фёдоровна, што толькі сёння, калі мне расказалі падрабязна, назвалі ваше дзявочае прозвішча, я здагадаўся, зразумеў, што гэта вы, Калі вам непрыемна, я заўтра ж пайду, дазвольце толькі пераначаваць. Ён апусціў вочы і схіліў галаву. Ісці яму не было куды. А вы скажаце, што я пайшоў праведаць сваіх бацькоў. Поля зразумела, што гэта ўсяго толькі знаёмы і з палёгкай уздыхнуўшы зірнула на Сашу. «Чаму ж ты маўчыш, скажы чалавеку слова!» – гаварыў яе позірк. Саша схамянулася і працягнула руку. «Добры дзень, Уладзімир Іванович!» Ён выпасціў мыліцу, нахіліўся, каб паціснуць яе руку і пахіснуўся. Поля падтрымала яго. «Ды вы сядайце, сядайце, дайце ваш мяшок, распранайцеся!» рабілі не тое, што трэба, не тое казалі адно аднаму. Даніку не спадабаліся не толькі паводзіны сясцёр, але і паводзіны самога камісара. Глянуўшы на вокны ці не падглядаюць праз адтуліны ў шыбах цікаўныя вочы жанчын, дзяцей ён гучна павітаўся: «Здароў, Петя! Лялькевіч павярнуўся і адразу ж радасна абняў Даніка. «Здароў, Данік! Здароў, дарагі!» Гэта было шчыра, бо яны ведалі адзін аднаго, сустракаліся ў атрадзе, калі Данік хадзіў восень на сувязь і Лялькевіч гутарыў з ім. Камісар адчуў глыбокую ўдзячнасць да гэтага разумнага, смелага хлопца і расчуліўся да слёз. Убачыўшы, як заблішчалі яго вочы, не стрымалася, заплакала поля замітусілася, памагла яму скінуць шынель, пасадзіла на лаву. Саша цяпер толькі ўбачыла яго нагу, абкручаную анучамі, мыліцу, якую ён паклаў побач, успомніла Петю і таксама прослязілася. сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.